Iekšējais sauciens Tiecība ir sauciens mūsu sirdī, kas paceļas arvien augstāk. Šis iekšējais sauciens spējīgs mūs ievest dievišķā apziņā. Tas nav sauciens pēc goda un slavas. Tas ir sauciens pēc pilnīgas, ar nosacījumiem nesaistītas un nesautīgas vienotības ar Dievu, mūsu dzīves laivas iekšējos turmani. Daļa cilvēku neko nenojauš par iekšējo stūrmani. Tajā pašā laikā citi apzinās tā esamību, taču nevēlas veidot un uzturēt ar viņu nekādu saikni. Paties meklētājs jūt nepieciešamību atrasties nepārtrauktā saiknē ar iekšējo stūrmani. Viņš nav gandarīts, tikai apjaušo Dieva pastāvēšanu sevī. Viņš vēlas būt Dieva apziņā – un saiknē ar viņu 24 stundas dienaktī. Mūsu ikdienas gaitās Dievam jāpārtop dzīvā realitātē. Mums jājūt, ka Dieva klātbūtnei ir primāra nozīme. Nēdot katru dienu, mūsu augums cieš badu. Tāpat jājūt, ja nelūdzamies un nemeditējam katru dienu, netiek pabarots mūsu garīgais augums. Tiecoties sirds asarām, redzam, Dievu nonākam pie mums. Tā ir kā divu cilvēku sastapšanās. Viens atrodas pirmajā stāvā, otrs trešajā. Mēs uzkāpjam otrajā stāvā, bet Dievs nokāpj otrajā stāvā. Mēs tiekamies un dāvājam viens otram apusēju piepildījumu. Mūsu sirds sauciens rada kāpnes uz otro stāvu. Tas ir tiecības sauciens, kas nelīdzinās vaimanām, ko nākas dzirdēt pēc pieļautām kļūdām. Sirds sauc un tiecas kā augšup kāpjoša liesma, kas pieņemas spēkā un paceļas arvien augstāk un augstāk. Dievs nāk savā svētībā līdzīgi leju plūstošai upei. Kad tiecība un svētība satiekas, mēs piedzīvojam dievišķo piepildījumu – ko sniedz vienotība ar Dievu. Nē, tas nav iespējams kādam iekšējam saucienam palikt nesadzirdētam.